bi temeljni cilj takvog čovjeka na ovom svijetu jeste da Allah spoznaje Allah kao što smo vidjeli u Koranu rekao u ona svatko džinna volinse illa li ja budun stvorio sam čovjeka i džine sam se jedin razlogom li ja budun da me obožavaju to je cilj nije drugo braću moja draga vi pogledajte Evo ja sam sada vozeći vidio borce u Bosni kad kažu kriza, koja kriza? vodi su ovo, moja draga. Ovo kraljevi nekada nisu imali. Kao da mislimo ovdje hiljada godina živjeti. Pogledajte ove kuće, po tri, četiri, pet pratova. Ljudi moji, pa ko zapostavili i namaz i post i zapostavili smo Allahu vjeru do ovog dunjaluka Francuskoj, Engleskoj, Mauritaniji, nema eh, gdje nije pobacao. I vidite da je sam narod skočio samo za Dunjaluku, skočio samo nisam čuo da je niko od Bošnjaka ustao, izašao na ulice i da kaže hoćemo vjeru onakva kakva jeste, kakvu Allah od Hoćemo ljude koji će nas uputiti da spoznamo ovaj svijet onakav kakav Allah i njegov Resulullah sallallahu alaihi ve sellem traži. Nisam vidio ni jednog čovjeka, nego samo o trbuhu se brinu, samo o trbuhu. I ako je trbuh malo prazan, onda je problem, a nije ni prazan kod mnogih neki jeste i mi to priznajemo. Zato što su oni koji su trgove ugojili uzele od onih siromašnih. Dakle, Allah je svima dao na pak. Prostor na pak na svakom mjestu. I Allah je Erreza. za onaj koji daje na pak. koje je čopnuo svakom nove Ja Jer treba sutra na sudnjem da odgovara. Znači, nije problem u napaci. Nije problem u obskrbi. Nije problem u Allahovim blagodatima koje imamo na svakom mjestu. Pogledajte, braćo moja draga. Kad vidite Bosnu, a nema što u njoj nema, moraš da jedeš od onih pravki, fini biljki koje moraš samo da preradiš, središ, dotjeraš malo, prokuhaš i da ih jedeš. Naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da pa ashabima vidjeli ste ko je bio na hađu ili na umri, otiđite, pogledajte tu pustoš, pogledajte onaj kamenjar, tamo imate samo zmije i guštene. Vidite travke, idete 500 km trake, gotovo ne vidite ljudi moji. Tu je živio naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ali nikada nije kukao kao mi, kako smo ugroženi. Niti ashabi koji su nosili jebu Bekri Omer po jedan kamen, a pa Allahov poslanik i miljeni koga Allah najviše volio, nosio je dva kamena. Dva kamena. Ne zato što je nosio kamenje, nego zato što mu se stoma se prilijepi za kišmu, pa je stavljao dva kamena da bi utolio glad, da ne osjeti glad, jest da mu se stomak totalno ne uvuče, pa da sasvim drugačije ne izgleda. poslanik ali islam sam. Oni pokažu jedan kamen, on pokaže dva kamena, kako je stavio na stomak, pritisnu stomak, smjeli govoriti o krizi ovakvoj zemlji blagodatima kao što je jedan Saudijac koji je dolazio kod nas, pa ga mi u krajinu odveli na otvorenje džamije, a on je izašao pored Mune, mi dorfkujemo, on ne može niti hoće da jede i kaže vi bošnjaci imate džennet na ovome svijetu, da vi tražite tamo. Tamo mi treba žene da uzmemo, u nas je pustara, a vi imate takva uživanja da nema niko na svijetu. I stvarno rijetke su zemlje kao što je naša lijepa Bosna i Hercegovina. Uzmite ove ljepote koje imamo. Zato kažem, Allah Kulešanu je svima dao na paku, samo treba malo poskočiti za njom. Treba uzeti ono što je, što su ashabi radili, koji nisu imali odakle da žive, pa su opet trčali, radili, gradili, donosili, ali im je jedan bio cilj, Allahova vjera. Jedan je bio cilj da postignu Allahovo zadovoljstvo. je ono vjeru. drugo je preče, braću moja draga? I naša kuća i naša djeca. Vidite da nema nikada nešto što će potegnuti ljude da naprave neku vrstu, vidite, kako mi rekli, demonstracija kada je u pitanju ono što je za nas najbitnije. ono tamo. I ovo ovdje kad ti neko napravi fabriku, šta ćeš uraditi? Zaraditi platu, dobro. I kad zaradiš platu, šta ćeš uraditi? Kupiti nešto, hljeba, brašna, ulja i dobro. Šta ćeš uraditi, onda? pojasni to, pa šta ćeš onda? shvaću šta je život. Da pojedeš i da to izbaciš. I to ti naše življenje. To radi svaki hajvan braćo. I koza, i ovca, i krava, i međe, i vuk, i ptica. To pa svi radi. Pojedu ih, kasnije izbace negdje. Oni jedu, piju, spavaju i oni se razložavaju. A pa to radi svaki hajvan. A pa nismo mi stvorili za to samo. Nama je Allah dao i te mogućnosti. Da se razložavamo, da spavamo, da jedemo, života jeste da je uvijek na onaj svijet da smo mi došli samo ovu jednu stanicu da se provozamo sa ovim vozom koji se naziva Dunjara